Мијатата сабота завршивме со 13-та глава од Откровението за ликот на зверот и ја начнахме 14-та глава. Па таму ќе сакаме да продолжиме денес, да отвориме Откровение 14-та глава за темата под наслов Третиот ангел. Значи, веднаш по визијата за дверовите и за ликот на дверот посебно, за големото прогонство што тој ќе го спроведе, врсите оние кои што нема да го примат неговиот жик или белек, неговото име или бројот на неговото име. 14 глава, првиот стих, Јован вели, потоа видов, ете, и јагнето стои на гората Сион, и со него 144 илјади, што го има на челата своји напишани името на неговиот отец. Сосема спротивно од што беше ова? Од името на зверот. Кое што име го содржи бројот 666. Кои се овие 144.000? Заради овие 144.000 постои адвентизмот, иако денес повеќето адвентисти не се свестни за тоа. Тие си се зачауриле како деноминација или деноминацији сега повеќе и мислат дека самите на себе си си се доволни и дека не постојат за некоја повисока цел. Но 144 илјади се причината зашто постоја адвентизмот. Затоа што, кои се овие 144 илјади? Каде првпат се споменуваат 144 илјади? Значи, тука беше Откровен 14 глава, а, како што рече Васко, 7 глава, Јован првпат ги споменува, затоа што таму првпат ги гледа во визија, да отвориме во седмата глава за момент. На самиот почеток од главата, тој вели, потоа видов, значи после визијата за шесте печати, потоа видов четири ангела, како стојат на четирите агли од земјата, иако земјата нема агли, но четирите страни <laughs> на светот. Држеки ги четирите земни ветрови, за да не дува ветер ни на земјата, ни по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог. Откаде се подигаше овој ангел? Од исток. И тој извика со висок глас кон четирите ангели на кои им беше дадено да и пакостат на земјата и морето, велејки, не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвијата. Додека што? Додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. Да размислим уште еднаш за овој стих во контекст на времето во кое што живееме. Времето во кое што слушаме и гледаме на сите страни дека се расипува земјата, се расипува храната, се расипува морето, не пак остете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. Уште колку време овие ангели ќе ги држат ветрештата? Па ние веќе живеме во време кога сето ова се расипува. Зарем денес имаме здрави дрва? Зарем треба да почекаме да, да се расипат сите дрва? Сите растенија? Целата земја? Денес живееме во времето кога Божите слуги се запечатуваат. Тоа не е некое идно време. Тоа е времето во кое што живееме. Очистувањето на светилиштето. Сето дело, значи, од 1844 година, според духот на правошта, представува делото на запечатување. Целта е да се запечатат слугите на живиот Бог, за да може Христос да ја заврши својата првосеченичка служба за да може да постои, ем да постои Божи народ на земјата, ем да нема посредник повеќе, додека тој не се појави на небесните облаци. Дали, дали ја разбирате целта? Зошто постои ова посебно дело на очистување, ова посебно дело на запечатување, за да може Христос да дојде? Без тоа не може да дојде не може да престане да биде посредник, а се уште да има луѓе кои што ќе грешат и на кои се уште ќе им треба милост. Ако пак сите умрат, тогаш нема да има живи верници кои што ќе го дочекаат. Значи, мора да постојат живи верници кои што ќе бидат запечатени не со својата смрт, туку ќе бидат запечатени и ќе останат живи до Христовото доагине без посредник. Тоа е целта, суштината на 144 илјади. Тоа е триумфалната црква за која што зборува духот на Пророкство. Црквата што ќе триумфира. Кои се овие 144 илјади? И го чув бројот на одбележаните со печет, четвртиот стих од седмата глава, 144.000 беа одбележани од сите колена на синовите Израелови. Значи, адвентизмот е тесно поврзан со обновата на Израел, на господовиот Израел се мисли, како Божи народ. Зато што десетте племиња се раштркани помеѓу незнабожците. Може некој од нас да каже дека е или не е припадник на, на некое од израелските племиња. Не можеме да кажеме. Но Господ знае. Господ знае кој од нас има најблиска роднинска врска со некое од десете племиња кои што беа расејани меѓу народите по асирското робство и им се губи од тогаш секоја трага барем што се однесува од човечката евиденција, или ако пред Бога и неговите очи ништо не е загубено. Од друга страна знаеме дека сите што денес се евреи, не се евреи по потек. Например, ашкеназите, тоа се келти, незнабошци од средниот век, кои што го прифатили јудеизмот како вера, но не значи дека се имат крвно потекло од евреите, од библиски времења како што тој случај со сефардите, со шпанските евреи, нашите евреи тука. Тие имаат вистинско крвно потекло по традиција од евреите во Христово време. Интересно е што во оваа визија во седмата глава се набројуваат кој колена, од кој колена потекнуваат по 12.000 запечатени. Ајде да ги прочитаме уште еднаш. Прво започнува со најважното јудинот колено. Христовото племе. Со печат одбележени 12.000. Потоа Рувим. Потоа Гат. Потоа Асир. Нефталим. Манасија. Знаете кој е Манасија? Синот на Јосиф, да. Точно. Кој беше другиот син на Јосиф? Ефрем. Го има Ефрем тука? Зошто го нема? Се секјавате што рече Господ преку Осија? Оставете го Ефрем. Него му омилеа идолите. Страшна судбина за цело едно племе од северниот Израел – кое што отпаднало за секогаш. Замислете, од тоа племе нема да има потомок, нема да има ниту еден запечатен, нема да има ниту еден член во последната црква, во триумфалната црква, во обновениот Израел пред второто Христово доаѓање. Најстрашно нешто што може да се случи е Господ да не остави. Значи, не да не, да не убие со гром или не знам што, туку само да не остави. За секогаш. Како да не прогласи за непоправливи. За секогаш сме отфрлиле неговата милост, неговиот дух. Тоа е најстрашното нешто што може да се случи И тоа е нешто што човек и не може да го забележи кога ќе се случи и дали ќе се случи. Не може да го забележи. Затоа нема играње со гревот. Кој е друго? Еве да ги дочитаме останатите. Симеон, Леви, Исахар, Завулон, Се споменува Јосиф како посебно колено, што е многу интересно, иако Манасија е негов син, а рековме Ефрем како посебно колено не се споменува. Тоа што Јосиф имал трет, трето дете, имал други потомци, <laughs> освен овие двајца. Венијамин исто така, кој што заедно со Јуда се двете јужни племиња. Кој е друго освен Ефрем не е споменато? Дан. Точно. дан. Исто така отпаднато племе, племе кое што длабоко загазило во идолопоклонство, непослушност и целосно отпаднало. Иеко еден од најпознатите суди, Самсон, потекнува од дановото племе. Дан значи суд, на некој начин и неговата судбина представува една предслика за сето, за сето оно што ги чека непокаяните грешници во самата црква, значи сите отпаднати верници. Сите кои што се играат со греот, а тоа може да биде било кој. Да се вратиме на 14 глава. Значи, тоа се тие 144 илјади. Да го почитаме вториот стих панатаму, значи, еден мал опис за истите. И чув глас од небото, како шум, од многу води, и како звук од силен гром. Чув глав, глас на харфисти, што свират на харфите своји и како да пеат нова песна пред престолот и пред четирите животни и старешените. И никој не можеше да ја научи таа песна, освен оние 144 илјади кои беа откупени од земјата. Много интересно. 144 илјади ке пеат посебна песна која што никој друг не може да ја пее и не може да ја научи. Зошто е тоа така? Тоа е песната на нивното искуство. Само тие ќе поминат живи низ седумте последни зла, низ најголемите неволи, што ќе ја погодат оваа планета. Тогаш ќе се исполнат зборовите на псалмистот. лјадници, десет илјади ќе паѓаат покрај тебе, но до тебе, до запечатениот, не можат да се допрат, не можат ништо да му наштетат цели нации, цели градови ќе бидат уништени од овие големи цунамиња кои што веќе почнаа во наше време, на почетокот од овој век. Елена Вајд вели цели поморски градови одамна оддадени на неморал и беззаконие ќе бидат збришани. Од што, веројатно, од морските бранови, <laughs> значи од што друго. И повторно ќе речам, И незнабожците го знаат ова, затоа и прават филмови на вакви теми ден денес. Знаат што пише во Библијата. Знаат што следува. И тоа со сигурност ќе се исполни. Меѓутоа, овие 144.000, овие безсмртници, ќе можат со вера во Бога се разбира, иеко во длабока агонија и длабоко внатрешно искушение, сепак ќе останат здрави и живи до Господовото доаѓање. Додека од нивите грла не излезе оној триумфален восклик, како што пишува на крајот од големата борба. И сега четвртиот и петиот стих дава еден опис за истите. Тие се оние кои што не се осквернија со жена. Се мисли на блуд или прелюба. Беги само така може некој да се оскверни со жена. Со, со брак, э, извинам, со блуд или прелюба. Во преносен смисол и со лажни науки и така натаму. Бидејќи се девствени, Значи, тие не загубија својата невиност. Тие се оние што го следеа јагнето каде и да оди. Тие се откупени меѓу луѓето, првенци на Бога и на јагнето. И во устата нивна измама не се најде. Интересно. Тие се непорочни пред престолот Божи. Зошто бидеќи се вакви по природа? Се разбира не, току затоа што беа облечени целосно во Христовата праведност. Беа крстени со светиот дух и станаа нови мажи, нови луѓе, станаа нови созданија и никогаш потоа не го загубија тоа не се извалкаа одново во греф, не отидоа во отпад и беззаконие и така натаму. Тоа се оние за кои што прорекувале и старозаветните пророци, како Захарија, Михеј, Софонија, дека остатокот на Израел е тој што нема да прави зло. Остатокот на Израел нема да лаже остатокот на Израел. Од Исаија па до последниот мал пророк, до Захарија, темата за остатокот се споменува на повеќе места во Стариот Завет кај пророците. Секогаш е остатокот, фокусот на вниманието за последното време. Ке постои некој остаток од Израел, велат старите пророци, кој што нема да прави зло, нема да се клане на идоли, нема да блудствува, и во неговата уста нема да има измама. Новиот завет откровението ни кажува кои се тие и ни кажува точен број. И сега, после целата оваа визија за нив, доаѓаме до Тројцата ангели, централната тема во Откровение 14 глава.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 Тој зборуваше со висок глас. Што зборуваше? Традиционално го знаеме изразот бојте се од Бога, иако овој превод вели имајте стравопочет кон Бога. Значи, овие преведувачи се зеле за право да динамично да го толкуваат изразот што значи да се боиш од Бога. Како вели Константинов? Да, тоа е грешка. <laughs> тоа е србизм. Бој се од Бога, да. И подајте му слава. Зошто? Зошто? Зашто настапи часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори би можела посебна проповед да се одржи само за првиот ангел. Значи, овој ангел има вечно Евангелие. Значи, тој има вистинското Евангелие. Тој има Христовото Евангелие. Меѓутоа, овој ангел не се однесува и не е, например, апостолската црква, или било кои христијани, мисионери, проповедници од, да речеме, средниот век, дури и најверните и најправедните мегу нив, затоа што овој ангел пророкува во едно специфично време, кое е тоа време, кога настапил часот на господовиот суд. Во кое граматичко време е кажено ова? Зашто настапи часот? веќе настапил часот. Кога првиот ангел проповеда, веќе настапил часот на господовиот суд, на што се однесува ова? Ако прашаме било кој христијанин, значи и најверниот христијанин, кога ќе биде господовиот суд, сите ќе речат при второто Христово доаѓање. Беги така и пишува, нели, апостол Павле нам вели при своето доаѓање Господ ќе им суди и на живите и на мртвите и така натаму и така натаму. Тоа е точно. При господовото доагање ќе има суд. Меѓутоа, господовото доагање не е темпирано со време. Не можеме да речеме дека постои час за кога е планирано господовото доагање. Но овој ангел вели настапи часот, и тоа веќе настапил на господовиот суд, значи постои некој суд пред второто Христово доаѓање. Данијел 8.14 вели 2300 во оригиналот вели вечери и утрини, меѓутоа во првите англиски преводи о средниот век денови и ноки, бидејќи времето се одолжи, настана поинаква историја, Израел не ги исполни, не го исполни Божиот план и неговиот завет, Господ подигна црква во главном од незнабожечките народи. И по тие 2300 години, што ќе се случи? Светилиштето ќе се очисти. Значи, постои време кое што го најави пророкот Данијел, а првиот ангел го проповеда како настапи часот на неговиот суд. Во 1844 година не постоеше друго движење, било каде во христијанскиот свет, освен адвентното движење, Милеровото движење, кое што го проповедаше часот на неговиот суд. На вистине како и другите христијани, мислеа дека тој час се поклопува со второто Христово доаѓање. Но тоа не беше нивната клучна грешка, кобна грешка. Бидеќи сите ние можеме во некој, некое време, во некои моменти да имаме погрешни сваќања. Но ако сме искрени, верни и понизни, Господ ќе ни открие нова светлина и ќе когрегира нешто што порано сме верувале погрешно. Но, кобната грешка на адвентистите од, од Милеровото движење беше што го отфрлија духот на праноштвото. Единствениот што можеше да ги коригира. Единствениот што можеше да ги спаси од разочарување. Единствениот што можеше да ги спаси од тоа да не се распаднат, што за жал се случи, да се само распуштат и да прогласат дека нивното движење било погрешно и дека нивната проповед била погрешна и нивното толкување на временските пророќства. Потоа вели, осмиот стих, и друг ангел се појави по него, по овој првиот, велејки падна, падна Вавилон, големиот град, зашто сите народи ги напои со жестокото вино на своето блудство. Много интересно. За овој ангел посебно станува збор во целата 17 глава. затоа нема да се задржиме многу на него. Меѓутоа, да забележиме дека во последните зборови од првиот ангел, по објавата дека настапил часот на неговиот суд, дека веќе живееме во времето на судот, на крајот што вели? И поклонете му се на оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори. Така вели. Зошто го вели ова? Затоа што првиот ангел почнува да проповеда во време кога христијанскиот свет го заборава Творецот, почнува да верува во еволуција, и ден денес имаме таа катастрофа, не само Ватикан, римо католичка црква, не само голем дел од протестантскиот свет, исто така, туку во самијата адвентишка црква, многу теолози, коледжи и така натаму веруваат во еволуција. Веруваат, верува дека земјата е стара 4,5 милиарди години. Затоа на годинешна генконференција мора да се променат некои зборчиња во основните верувања на адвентистите на седмиот ден, за да се дефинира појасно што веруваат адвентистите во однос на создавањето на шесте дена или на глобалниот потоп. Исто така, тие што веруват во еволуција, значи денес има и адвентисти такви, многу, тие не веруваат дека потопот бил универзален за целата планета. Туку бил некој локален во Месопотамија, како што велат мнозина. Значи, не, не е случайно што ангелот ги повикува жителите на земјата Во специјален смисол тоа се однесуваше на Америка, а во обшт смисол на сите. Да му се поклонат, затоа што настапил судот, часот на неговиот суд, да му се поклонат на оние кој ги создал небото и земјата, мората и водните извори. И тоа е тесно поврзано со четвртата заповед, со обновата на саботниот ден. Долго време, долги векови заборавен или ако не заборавен, занемарен во секој случај во христијанскиот свет. Затоа што голем број цркви и протестантски деноминации го отфрлија ова, и од тогаш наваму од 19. век па наваму тие се наоѓаат во постепена, но се подлабока и подлабока деградација до ден денес. За жал, тој отпад го зафати и адвентизмот, но тоа е проречено и тоа не треба да не разочарува. И после вториот ангел, кој што го осудува Вавилон, големиот град, кој ги напил сите народи со жестокото вино на своето блудство, дури на крајот вели 9 стих и трет ангел по него најде, зборувајќи со висок глас кој ќе му се поклони на дзерот и на неговиот лик, она значи што беше предмет на предходната глава, и прими жик на челото свое или на раката своја, тој ќе пие од виното на јароста Божија, вино неразводнето, излеано во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред сетите ангели и пред јагнето. Димот од мачењето нивно ќе се издига во сите векови, Нема да имаат мирни денени ноке, оние што ќе му се поклонат на зверот и на неговиот лик, и што ќе го примат жигот на неговото име. Тоа е третиот ангел. Страшни зборови, а? Видите како вториот и третиот ангел не зборуваат Евангелие. Вториот ангел осудува, зато што првиот го најавил судот дека веќе започна. Оние што го отфрлиле првиот ангел се осудени. Сите што го отфрлат првиот ангел се осудени. Тоа е страшно. Осудени од кого? Осудени од вториот ангел. Сите протестантски цркви се осудени, бидејќи го отфрлиле првиот ангел. Осудени се од вториот. Но кој секи биде осуден од третиот ангел? И зошто третиот ангел кажува вакви страшни зборови? Се разбира? Казната што е најавува третиот ангел, ќе добијат сите што ќе го примат жигот на зверот. Меѓутоа, пошто се разликува третиот во тој случај од вториот. Значи, постои разлика во времето, како прво. Вториот ангел проповеда 1844 година и потоа. Меѓутоа, третиот ангел специјално проповеда од тогаш кога адвентистите ја прифатиле вистината за саботата за четвртата Божја заповед. Но не само како обврска за празнување на саботата, не како некоја старозаветна, туку како нешто ново, како нова вистина. Саботата како Божиот печат. Кога адвентистите ја прифателе саботата, ја прифателе како Божи печат, а не како нешто старо. Божиот печат е тема само за последното време. Како и илјади, како и жигот на зверот. Жигот на зверот се уште никој го нема примено, бидеќи се уште не дошло тоа време, меѓутоа третиот ангел ќе проповеда во тоа време. Третиот ангел е оне кој што го најавува го предупредува, да речеме, светот од она што ќе се случи, од страшното проклетство да се прими жигот на зверот, но посебна сила, со посебна сила ќе проповеда тогаш кога ќе биде наметнуван жигот на зверот, значи во тоа време. И посебно ќе ги осуди кого? еве да, да ви помогнам да, да ми ја разберете мислата. Вториот ангел го осудува Вавилон. Кој е Вавилон според откровението? Вавилон е Рим, градот на седомте гори. Мегуто, кога вториот ангел проповеда дали е тоа нешто ново да се осуди Рим заради неговиот отпад, тоа не е ништо ново. Специјално вториот ангел го осудува протестантскиот свет. Затоа што протестантизмот отпаднал и ја отворил веста на првиот ангел. Тоа што, што Рим е падна, тоа не е ништо ново, тоа било со векови пред тоа. Така вели Елена Вајд во големата борба. Во посебен смисол, пораката на вториот ангел се однесува за протестантските цркви. Е сега, и третиот ангел зборува за сите, општо, бидеќи множене ќе го примат живот на джерот, но, специјално кого осудува третиот ангел. Дали постои специјална класа која што третиот ангел ја осудува, како што постои специјална класа што вториот ангел ја осудуваше, протестантизмот? Постои. Тоа се така наречените номинални адвентисти. Адвентистите кои што ќе отпаднат во последното време, начело со нивната деноминација адвентистите кои што ќе плукаат и ќе погазат по она што некогаш самите го зборувале и самите го проповедале. Во рани списи, вели на Вајте адвентистите кои што ќе остават и саботата. Во кое време ќе ја остават? Сега живеме во време кога саботата е омаловажена, како што прорече Елена Вајд, Меѓутоа, се уште не гледаме да постојат адвентисти, кои што отворено ја напуштаат саботата, или веќе живееме во тоа време. И почнуваат да воведуваат богослуженија во недела, без да има богослуженија во сабота. Има ли такви адвентишки цркви веќе денес? Годинава прочитавме дека некои цркви наводно почнале така, некои местни цркви. Колко е тоа вистина, не знам. Но, едно е сигурно, дека во времето на неделниот закон, мнозина тоа ќе го направат. Тоа ќе биде за нив добра прилика да се откажат од саботата. Така доаѓаме до темата за номиналните адвентисти, за која што рековме кога посебно ќе ја објасниме. И тоа ќе остане како посебна тема следната сабота. Ако даде живот и здравие. Елена Вајд во рани списи зборува за номиналните адвентисти, кои што постоеле и во неизино време, ќе видиме кои се тие што постоеле во неизино време, меѓутоа бидеќи таа зборува за номиналните адвентисти како за некои кои што ќе постојат во последното време, значи во времето на неволите, кога ќе бидат прогонувани остатокот, запечатените верници, тогаш номиналните адвентисти се некои кои што постојат и ќе постојат и во 21. век. Значи, не се само од некои што постојале тогаш во 19. век, току некои што постојат и ќе постојат и во 21. век како гонители на Христовата црква. Значи, адвентишка деноминација што ќе гони Христовата црква. ке се откаже од саботата и ќе се откаже од вистината воопшто. Тоа е специјалната класа која што ја осудува третиот ангел. На крајот, само би сакал да завршам со еден цитат од Елена Вајет, кој што одговора на прашањето кој е третиот ангел? Ако ме прашам вас, кој е третиот ангел? Што ќе кажете? Тоа се адвентистите. Најчесто, значи најчесто слушан одговор во Адвентичка црква е дека третиот ангел се адвентистите. Така? Таков одговор адвентистите даваат и на прашањето кој е Илија. Од последното време адвентистите се Илија. Илија е еден, адвентистите се многу. <laughs> Значи, адвентистите себе се си го припишале идентитетот и на третиот ангел и на последниот Илија. За последниот Илија ќе прочитам нешто следната сабота од духот на пророкството. А сега да ви прочитам нешто за третиот ангел. Ке отрам во рани списи во македонскиот превод 96-та страница. Верувам дека ја имате оваа книга. Тоа е последниот пасус Пред да започне главата со наслов «До неискусните» или последниот пасус од главата «Верност во доагање на богослужение» за оние кои што имаат различни изданија од рани списи и може би бројот на страницата нема да се совпаѓа со нивниот. Значи, еве што, еве што вели на вајте. Прво да прочитам еден во контекст, да го прочитам предходниот пасус, значи предпоследниот пасус. Видов дека против Божјото дело е насочена силната рака на непријателот. И затоа треба да се искористи помошта и силата на сите кои ја љубат вистината и кои со своите заложувања и интереси може да ги држат раците на бранителите на вистината за овие со постојана и грижлива будност да може да го сузбијат непријателот. Сите треба да стојат како еден, сложни и соединети во делото. Жал, не е така. Затоа сатаната ги сеја во тесте како пченица. Но сите треба да стојат како еден, сложни и соединети во делото. Таква ќе биде триумфалната црква. Такви ќе бидат 000. Секоја енергија на душите треба да се разбуди, затоа што сето тоа што треба да се прави, треба да се прави брзо. Треба или не треба да се прави брзо? Денес имаме време кога гледаме дека непријателот работи брзо. Настаните се редат брзо во светот. Крајот наближува со брзи чекори, многу брзо. И сега, дури потоа, вели на Вајт нешто што мене многу ме воодуши кога прв го прочитав пред 20 години. Тогаш го видов третиот ангел. Видите, Елена Вајд зборува за третиот ангел како за вистински ангел. Какви адвентисти, какви бакраци. Тогаш го видов третиот ангел. Мојот ангел придружник рече, страшно е неговото дело. Ужасна е неговата мисија. Тој е ангел с кој што ќе ја одвои пченицата од каколот и ќе ја запечати или ќе ја врзе за небесната житница. Тоа треба да ги обземе сите мисли, целото внимание. Значи, според зборовите на неизиниот ангел, делото на третиот ангел е нешто што треба да ги обземе сите мисли, целото внимание. Пораката на третиот ангел. Тоа е времето во кое што ние денес живееме. Денес множни не зборува за жигот на зверот станува актуелно. Законот на Обама, разноразни настани, вести, информации од светот на подземието, од оно што се подготвува за новиот светски поредок, ги прават овие библиски пророќства актуелни. Мегуто, за жал, сите немат исто и точно толкување на овие работи. Да не даде Господ желба и волја и нашите мисли да бидат обземени целото наше внимание да биде обземено со пораката на третиот ангел. Според дел на вај, третиот ангел е вистински ангел. Според тој и првиот и вториот се вистински ангели. Само што не ги гледаме. Но тие се испратени посебно значи, во силата на Светиот Дух да го разгорат делото и пораката што треба да се објави, а пораката ја објавуваат луѓе, се разбира. Тие луѓе се адвентисти, се разбира, но не номинални адвентисти. Значи, не деноминација. Тука адвентисти по вера веруваат цврсто и тврдо во близината на второто Христово доаѓање и веруваат во пораката на третиот ангел. Нека Господ ни го даде тој благослов и нека не подготви за овие ужасни времиња кои што престојат. Нека му е фала и слава. Амин.